บุ๊กทูห้าสิบสองเเปดดิตอีวในห้างสรรพสินค้าอูรอบนอยคูชิเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมอเดมอลีอูรอบนูคูชูดิฉันต้องไปซื้อของ Ja moram obaviti kupovinu. ดิฉันอยากซื้อของหลายอย่าง Hoću puno toga da kupim. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะ Gde su kancelarijski artikli? ดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Trebam koverte อีปาปิร์ซาปิสมาดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก t r e b a เ h e ิ i j s k e olovke i f ล o m a s t e r e แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน gde je nameštaj ดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชัก trebam o r า a r i komodu แ ดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Trebam pisaći sto i regal. แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะ Gde su igračke? ดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Trebam lutku i medvedića. ดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก Trebam futbalsku loptu i šah. แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะ Gde je alat? ดิฉันต้องการค้อนและครีม Trebam čekić i klešta. ดิฉันต้องการสว่านและไขควง Trebam bušilicu i odvijač. แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน Gde ย e n าคิดดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือรบัม a อกรลิซูอินารุค v i c u ดิฉันอยากได้แหวนและต่างหู t r e b ร m prsten นาอ u ชนิเซ